studio Tauhid Islamska omladina Beč إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضاع عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضاع عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله أمن حلو في إيمان حرب كبرى للطغيان أمن حلو في إيمان حرب كبرى للطغيان وختام عند الديان مجد في دار الرضوان هو الإسلام هو الإسلام توحيد للرحمن بالبرهان Je li naša slabost zbog toga što nas je malo kao muslimana, malo ljudi, zbog toga što imamo malo oružja, zbog toga što imamo malo zemlje ništa تحرير للإنسان بالبرهان بالبرهان مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان فيه العدل والميزان فيه الرحمة والغفران هو الإسلام هو الإسلام Muslimani koliko god sve to imali ništa im tu neće pomoći bez povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskreno povratku Allahu subhanahu wa ta'ala i povratku na sunet poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam. Studio للإنسان لا إشراك islamska omladina Beč. Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata Allahu wa poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam podsjećam sebe i vas na bogobojaznost, na takva prema Allahu subhanahu wa ta'ala tražeći pomoć od njega danas ćemo se podsjetiti na neke stvari koje su vezane s onom temom i onim što smo govorili prošle subote na seminaru. Dakle, govorili smo o uzrocima koji će dovesti do toga ukoliko se taj umet tih uzroka i tih puteva i izbora bude držao vratiti ponos ovom umetu. Ono što bi, čime bi trebalo završiti govor na tu temu je svakako ovo što slijedi, a vezano je za uzroke današnje slabosti i današnjeg stanja ovog ummeta. Mi znamo da je Allahova vjera, Islam, najobuhvatija, da je ona potpuna, da je njen zakon šarijat najprecizniji, najbolji za ljude i najviše im dobra donosi i na Donjaluku i na Ahiretu. Ova vjera je potpuna i njen šarijat je završen i ona vrijedi do sudnjeg dana bez obzira koliko se mijenjalo vremena i koliko vrijeme prolazilo, bez obzira koliko se ljudi mijenjali, bez obzira na različito samih ljudi, njihovih boja, jezika, navika, običaja, adeta i tako dalje. Dakle, za sve ljude i džinne, ovo je Allahova vjera s kojom on je zadovoljan da bude vjera i šerijat do sudnjeg dana, kako kaže subhanahu wa ta'ala, danas sam vam usavršio vjeru, završio vjeru i upotpunio svoju blagodat i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Zbog toga je Islam najveća blagodat prema čovjeku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj šerijat i ova milost koja nam je stigla, to je najveća blagodat na koju na kojoj svaki pojedinac treba zahvaljivati. To je blagodat koja, kad je spuštena na arapsku pustinju i raštrkana arapska plemena, uzdigla ih je na najviše stepene. Juče je, dakle, sa početkom objave Medina postala centar svijeta. Svi narodi, svi političari tadašnji, sve oči svijeta bile su uprte u Medinu. Čekali su šta će se desiti i kakav potez će se povući iz Medine. Kakve su vijesti iz Medine. Šta će muslimani, šta će halifa muslimana u Medini odlučiti? Nakon toga, nakon toga sa razvojem događaja, taj centar islamskog svijeta i hilafeta prenešen je u Damask, gdje je postao centar nauke i ilma u tadašnjem svijetu, a još veći procvat u tom smjeru i uspon u svakom smislu uspona i ugleda među ostalim umetima i milletima na svijetu je postigla islamska država sa sjedištem Abasijska država sa sjedištem u Bagdadu. Tako isto i taj isti procvat i uspon doživjeli su muslimani, držajući se Allahove vjere, šireći je na tu Evrope, na području Španije. U tadašnjem periodu, dakle, svi ljudi iz poznatog svijeta gledali su u muslimane, očekivali šta će oni uraditi, šta su njihovi sljedeći poteze. S druge strane, išli su kod muslimana po nauku i svjetsku i svaku drugu. Sve nauke su tada njihova, njihove kolijevke, tada jedino su se mogle naći upravo na području islamskog svijeta. Na području onog svijeta koji još nije bio pod kontrolom muslimana, ljudi koji bi odlazili muslimanima i uzeli ilm, vraćali bi se među čafire i ponosili se time kako oni govore i znaju arapski jezik kao jezik nauke u svakom pogledu, svakom smislu. Međutim, nakon svega, nakon svega čovjek, čovjeku teško dođe kad vidi šta je uslijedilo iza toga, kada su muslimani se počeli uzoholili zbog te, zbog te snage, zbog tog uspora, zbog te raskoši do koje su došli i tog dunjalka koji ih je zaokupio, kada su se uzoholili i odmetili od Allahove vjere, naslijedilo je poniženje. Naslijedilo je poniženje. A to je I zašto je naslijedilo to poniženje, najbolje objašnjava riječ, objašnjavaju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje kaže da Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje jednog naroda dok on ne promijeni ono što ima, ono na čemu je on, dok ne promijeni svoje stanje, dok ne promijeni ono što je kod njega. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. I kada su muslimani pokornost Allahu i slijedjenje sunneta zamijenili nečim drugim filozofijama, traženjem idijske i neke druge mudrosti naslijedilo je poniženje. Kao što kaže Omer radijallahu anhu, mi smo narod koji je Allah Đelešanu uzdigao islamo i kad god i gdje god drugu potražimo ponos, Allah Đelešanu će nas poniziti. Upravo kada potražimo ponos u nečemu drugom, Allah subhanahu wa ta'ala će nas poniziti. Ono što se dogodilo nakon toga, sve žalosne snike poniženja, dakle, su objašnjene prije nego što su se dogodile, Allah Đelešanuhu je to na to upozorio i opomenuo, kao i kao što smo vidjeli da su i sami muslimani u prvo vrijeme toga bili svjesni. Kako Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje naroda sa dobrog na loše, isto tako neće ni sa lošeg stanja i poniženja promijeniti na dobro sve dok muslimani ne promijene sami sebe i ne vrate se Allahu u vjeri. Ovo poniženje koje mi danas osjećamo i živimo ga i vidimo kako su muslimani poniženi od istoka do zapada ima svoje uzroke. Ima svoje uzroke. Neke od tih uzroka ćemo danas uz Allahovu pomoć spomenuti. Prvi uzrok je svakako okretanje od Allahovog Đelešanohu šarijeta nesuđenje po onome što je Allah Đelešanuhu objavio. I zaboravljanje vjere, nepoznavanje vjere, širenje neznanja, nepoznavanje vjere i Allahovih propisa. Kada se ljudi zadovoljili, da tako kažemo, onim što im je Allah Đelešanuhu dao kao plod pridržavanja Allahove vjere i kad su počeli da čitaju nešto drugo i traže neke druge mudrosti i odgovore na životna pitanja mimo Kur'ana i sunneta, Allah subhanahu wa ta'ala je logično spustio umjesto znanja koji dolazi sa Kur'anom i sunnetom, spustio džehlu koji se raširio. I onda su ljudi, kada nisu znali šta je sunnet, tražeći odgovore na određene postupke i pitanja kako će i šta uraditi u životu, izmiješljali. I tako je došlo do novotarija novotarija jedna otrovna bolest ovog ummeta koja se masovno proširila je dakle plod odmetanja od Allahove vjere i sunneta. Žalosne slike donošenja žrtava na kaburima, tavafi oko kabura, upućivanja dova i traženje pomoći od šejhova u kaburima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a znamo da je to dozvoljeno jedino uputiti Allahu Đelešanuhu i da samo Allah Đelešanuhu je onaj kome se dove i od koga se pomoć traži, svi ti žalosni, žalosne slike širka koji se čini, upravo onog širka zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala slavo poslanike i pozivao ih s tim objavama u tevhid, upravo te slike čine nas da, da ne možemo očekivati ni zahtijevati od Allaha subhanahu wa ta'ala da na ovakvo stanje, kada mu se čini širk, grijeh koji Allah Želšanu neće oprostiti, da spusti svoju pomoć i milost. Bidati nisu svi iste, iste kategorije. Neki su samo haram, a neki izvode izvjere. Međutim, svi ukupno imaju svoje loše posljedice. O se treba i uvijek mnogo govoriti i na njih e, skretati pažnju, jer je islamski svijet općenito ogrezo u bidatima. Tako da je tevhid, tevhid posto garib, što bi rekli, među muslimanima. Rijetki su muslimani oni koji ne čine širk Allaha subhanahu wa ta'ala. Većina muslimana danas je upravo ogrezla u tim bidatima. Šteta bidata je ogromna. Upravo zbog toga što oni koji upražnjavaju bidate, koristeći te bidate, nemaju potrebe za sunnetom. Jer oni su sve u tom bidatu našli rješenje. Kako će i kad im se rodi dijete postupiti i kad se ožene i kad treba da zakolju akiku i bilo šta drugo u životu, oni imaju kako će postupati, imaju način taj koji su oni sami sebi izmislili ili naslijedili u bidatima i nema i potrebe da se vraćaju na sunnete, što je najveća šteta i opasnost koja dolazi od bidata. Druga stvar, kako kaže Ibn Taymije, bidat je štetan i zbog toga što on potajno iskrivljuje ljudsku prirodu, ljudsku prirodu i slabi vezu čovjeka i slabi onu obavezu čovjeka i omču pokornost, slabi tu omču pokornosti na koju čovjek treba da se obaveže. I propušta da slijedi pravi put, jer ako slijedi bidat, da slijedi pravi put. Kako kaže, da u čovjeku, čovjekova duša ima oholosti u sebi. I ona želi na svaki mogući način, koliko god je moguće da iziđe iz te pokornosti. Kako kaže, Ebu Uthman Nejsaburi kaže niko ništa od suneta nije ostavio osim zbog oholosti kod sebe. Zbog oholosti. Jer čovjek, čovjeku je teško da pristane na tu apsolutnu pokornost. I šta god ima nešto od sebe da doda ili izmisli ili mu se čini lijepim, to je šansa da izmakne, izmakne toj pokornosti. I tako čovjek izgubi osjećaj uopšte šta je to prava pokornost i pravo slijedjenje poslanika sallahu alaihi wasallam. Dakle, to su štete od bidata. One svakako ovdje nisu sve nabrojane. Šteta je što se mnoge generacije danas odgajaju na tim bidatima. Odgajaju se na njima i gube osjećaj za sunnet i zavole taj bidat, zadoje se njime od samog početka na njemu se odgoje i onda za račun tog bidata se bore protiv suneta i tako se pretvaraju nesvjesno u borce protiv Allahove vjere i Allahovog šerijata. I upravo ovi koji se odgoje na bidatu, teško im je da ga ostavi i za račun tog bidata, za račun tog bidata, oni ostavljaju džemat i ostavljaju jedinstvo muslimana, jer jedinstvo muslimana je jedino moguće ostvariti upravo kroz Kur'an i sunnet, jer bidat je nešto što su ljudi izmislili prema svom ukusu, a ljudski ukusi su različiti i nikad se nećemo složiti ni na jednom bidatu, kao što kaže poslanik sallaha alaihi vselem, ovaj se umet neće složiti na dalaleta. Mržnja i neprijateljstvo je obavezna pratilja bidata obavezna pratija bidata. I ako pogledamo sve frakcije i sekte koje se pripisuju islamu, upravo među njima vlada veliko neprijateljstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji za sebe kažu da su nasara, da su kršćani, uzeli smo zavjet. I zatim su zaboravili dio onoga čime smo im opomenuli. Kao što je i islamski umet zaboravio dio sunneta koji mu je objavljen i kojim je opomenut. Zatim su, dakle, zaboravili dio onoga čime smo, im, čime smo ih opomenuli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kakav, kakav je rezultat kad su zaboravili to? Fa agrejna bejnahumul adavate wal bagda'a ila jaumil qiyam. Zatim smo među njih spustili mržnju i neprijateljstvo sve do sudnjeg dana. Dokle može bidat biti štetan jedan karakterističan primjer na koji sam naišao u istoriji zabilježen. Jedan od francuskih špijuna je otišao na sjever Afrike, otprilike na područje Libije ili Alžira, i da bi pratio, pokupio informacije stanja muslimana, prihvatio je zvanično islam. U tom području je vladao taj sufijski bidat, obraćali su se šejhovima u kaburima i tako dalje. Taj čovjek koji je navodno primio islam i živio među muslimanima, kada je naišla Napoleonova vojska sa svojom silom i tehnikom i počela napadati obale islamskog svijeta, taj čovjek je pozvao muslimane kad su se sastali i počeli raspravljati šta ćemo, kako ćemo se braniti. On je se javio za riječ i predložio, kaže, otićemo, ja ću otići na kabur šeha poznatog u tom čitavom rejonu, otiću na kabur tog šeha, pa ću tamo ovaj tavafit oko kabura uputi dovu, pitat šeha šta će mu. Kaže tamo, ideš na kabur, pitaj, donesi nam haber od šeha, šta nam šeh naređi. I naravno, znate kakav je odgovor bi. Vratio je se sa odgovorom od šeha, kaže, ne trebate se braniti. Ruke ni se, ovo je Allahov, Allahov odredba ne smijete ustajati protiv Allahove odredbe i tako dalje. Dakle, do te mjere ljudska svijest može da spane. Iako je ispred tih muslimana bila živa Allahova riječ i naređenje i obaveza na džihad i boru protiv neprijatelja i svakako obaveza da muslimane ne dozvole da sami do, dospiju poniženja i onda kad se mogu odbraniti. Od uslo uzroka slabosti je svakako i to i ova zadivljenost zapadnim svijetom i ovim tehnološkim razvojem na zapadu koja je zasjenila poglede i zadivila većinu muslimana u današnjem islamskom svijetu. Ta zadivljenost i to bogatstvo na zapadu do te mjere je zaslepljuje vid i srca muslimana i onih čiji je iman slab i koji se slabo vraćaju na Kur'an i sunnet da su spremni da ih slijede kako kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, da ih slijede lakat po lakat, pedalj po pedalj, čak, kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, kad bi ušli u rupu od guštera, u gušterovu rupu kad bi ušli, vi biste, kaže, za njima išli. Dakle, i upravo je e, teškoća u tome što se tak oni koji su takvog mišljenja u islamskom svijetu pojavljuju kao reformatori, kao oni koji pozivaju oporavku islamskog svijeta i oni ubjeđuju svijet islamski da upravo muslimanima nema oporavka i islamski umet neće se oporaviti nikako drugačije osim da slijedi i potpuno u stopu slijedi zapadni primjer ovaj reforme i napretka i razvoja. To su svakako dalalati koji dovode do toga da muslimani ne uspijevaju ništa drugo nego da sa svakim danom postaju sve ponizniji i sve više poniženi i sve manje ugleda i časti i moći i izeta imaju među ostalim, među ostalim narodima. Vidimo to na primjerima mnogih, mnogi muslimani i države muslimanske su uprave uzele za, za pravac da slijede zapad i zapadni put koji ne vodi nigde drugo do u džehennem, međutim taj put im nije obezbijedio nikakav uspon i nikakav povratak onog ponosa koji su muslimani nekada imali. Draga braćo, još uvijek smo o, u govoru o uzrocima slabosti i propasti ovog ummeta. Jedan od uzroka je svakako oživljavanje starih nacionalizama. Islamski svijet od istoka i zapada sastavljan je od brojnih nacija, naroda, jezika, boja i čafiri su pokušali svim sredstvima da ožive i među muslimanima te nacionalizme i ne samo nacionalizme, da bilo, bilo što oko čega bi se jedna grupa muslimana mogla okupiti i izdvojiti od ostalih muslimana, Oni su to pokušali da ožive i to su u velikoj mjeri uspjeli, pa ćemo vidjeti danas da se većina muslimana upravo ponosi tim stvarima i tom pripadnošću, a onaj el wala wal bara, islamski el wala wal bara, da je prijateljstvo među vjernicima, a ne prijateljstvo među čafirima na prvom mjestu, on je kod, njega, kod njih izgubio tu vrijednost i prenio se upravo na one vrijednosti u koje se oni zaklenju. Dakle, prijatelj je i neprijatelj onaj koji je istog jezika, iste boje i istog plemena, a neprijatelj je onaj ko nije to bez obzira na šerijatske kriterije. Bez obzira da li taj koji je tvog istog jezika i tvog istog plemena pripadnik praktično islama ili pridržava se Allahove vjere ili ne pridržava. To je svakako jedan od velikih uzroka cijepanja islamskog svijeta i nejedinstva koje danas vidimo. A usto i glavni uzrok slabosti muslimana. Od uzroka slabosti muslimana je gubljenje u nade u Allahovu milost. Iako mi muslimani imamo i suviše razloga da se da ne gubimo tu milu, e, nadu i da ne budemo obeshrabljeni, upravo imamo previše razloga da bu, budemo optimisti i vjernik uvijek mora biti optimista. Tako je mnogo onih među muslimanima koji šire to, ovaj, tu malodušnost, a potrebno je samo malo se osvrnuti u prošlost i vidjeti svijetle primre kako se može izaći iz ove situacije uz veliko zalaganje i, i ustrajnost. I umjesto to, te malodušnosti potrebno je ono mi, mi, da uradimo ono što smo obavezni, to jest da preuzmemo sve uzroke, da uradimo sve što možemo Ono što možemo. A ono što ne možemo, nismo ni dužni. Mi nismo dužni imati oružja kao što imaju, ili nismo dužni da, da imamo ljudi kao što imaju naši neprijatelji. Međutim, dužni smo da uradimo ono što možemo, Time smo zaduženi. A Allah, a pomoć je u Allahovim rukama, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ a, a pomoć je samo u Allahovim, samo dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak imamo primjer da Allahova pomoć dolazi i u situacijama kad muslimani nemaju pretpostavki, praktičnih, praktičnih pretpostavki za, za pobjedu. Allahova pomoć dolazi i pobjeda. Kao što je bio slučaj sa židovskim plemenom Benu Nadirom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o njima, niste mislili da će izaći iz Medine. Niste ni vi mislili. A oni su mislili da će ih njihove zidine zaštititi od Allaha. Dakle, ni muslimani nisu bili ubijeđeni, ni mislili, ni očekivali pomoć, a i židovi su bili ubijeđeni da su opasani jakim zidovima, a inače je njihov običaj da se zidovima opasavaju kao i danas što vidimo, da zidaju velike zidove, nadajući se da se iza njih sakriju, da bi se obistinila Allahova riječ kada Allah kaže da se neće protiv vas boriti osim iza utvrđenih zidina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, e, govoreći o Benu Nadiru, ne iste mislili da će izaći, ali oni su mislili da će ih njihovi zidovi od Allaha spasiti. Isto tako vidimo jedan brz i neprirodan preokret. Nakon smrti Allaha, e, Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam, vidjeli smo kakav je nered i haos za vladu. Arapi su se odmetnuli od Islama, počeli slijediti nešto drugo, teška situacija, međutim, za vrlo kratko vrijeme, već 14. godine po Hidžri, muslimani uspijevaju izvojavati ključnu i veliku pobjedu protiv Rimljana u bitci na Jarmoku, a već sljedeće godine, 15. godine po Hidžri, uspijevaju isto tako izvojati jednu veliku i značajnu i prekret, bitku prekretnicu u borbi protiv istočnog neprijatelja, to jest Perzije na ubici na e, kod Kadisije. Allah Đelešanu najbolje zna zašto šta čini, međutim, Allah Đelešanu kad hoće jedan umet uzdigne, kad hoće spusti ga i time iskušava ljude. I danas su ljudi u iskušenju. Vide da je Islam istina, međutim, s druge strane, kada pogledaju muslimane i njihovo stanje, Allah Đelešanu im tim stanjem muslimana iskušava. I ljudi se dvoume. Zamislite kakva bi bila situacija da su muslimani danas napredni, da je njihova politika ravni svijetom. Zamislite koliko bi ljudi pohrlilo u ovu vjeru i koliko bi ih prihvatilo ovu vjeru upravo radi toga ne zbog iskrenog ubjeđenja i ne zbog spremnosti na žrtvu. Allah Đelešanu nas iskušava da vidi koliko smo mi spremni držati se istine i onda kad je to držanje istine jako opasno i teško kao što je danas onaj ko drži što se drži vjere kao da drži žeravicu u ruci. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna zašto šta čini. Dalje, posljednji uzrok koji ćemo danas spomenuti propasti i slabosti muslimana je i ostavljanje e, principa naređivanja dobra i zabranjivanja zla, borbe za dobro, a borbe protiv, protiv zla. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan ummet prokleo zbog toga što su ostavili ovu, ovu naredbu Allahu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala prokleo je na jeziku Davuda i Isa ibn Marijama, židove koji, su, koji nisu vjerovali i zbog toga što su činili šta su činili? Nisu zabranjivali jedni drugima zlo koje su činili, loše li ono što su radili. A s druge strane, na drugoj strane, Allah subhanahu wa ta'ala je uzdigao umet, islamski umet, upravo zbog toga, kako kaže, bili ste najbolji, vi ste najbolji umet koji je ikada izašao, koji je ikada bio među ljudima, naređujete dobro i zabranjujete zlo i vjerujete u Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon svega ovoga, nakon svih ovih uzroka, koji su manje više poznati, ali s ciljem podsjećanja i s ciljem da u komunikaciji s onima koji su uzrok ovih slabosti, koji upražnjavaju određene vidate, koji su zadivljani zapadom, koji imaju nosi sa sobom ove bolesti i uzroke slabosti, da u kontaktima s njima pokušamo na njihovim dušama i u njihovoj svijesti te uzroke otkloniti. Dakle, kao podstrik. I na kraju, pitanje, nakon svih ovih uzroka koji smo nabrajali, vidjet ćemo, vidjet ćemo da slabost jeli i postaviti pitanje, jeli naša slabost zbog toga što nas je malo, kao muslimana, malo ljudi, zbog toga što imamo malo oružja, zbog toga što imamo malo zemlje, ništa od toga nije tačno. Jer i muslimana je mnogo, veliki ih je broj i puno oružja imaju, imaju puno zemlje i posjedaju najstrateškija mjesta. Svi Moreuzi su u njihovim rukama, centar svijeta u njihovim rukama. Sva bogatstva Allah je dao da budu u rukama muslimana. A muslimani su pored toga siromašni. Muslimani su pored toga slabi. Dakle, ništa muslimanima ne fali. Ali Allah Đelešanuhu hoće da kaže i da dokaže ljudima da ništa ih ne može učiniti bogatim toliko da nemaju potrebe za Allahom. Muslimani koliko god sve to imali, mo, ništa im to neće pomoći bez povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskreno povratku Allahu subhanahu wa ta'ala i povratku na sunet poslanika Muhammada sallahu alaihi wa sallam kao najupečatljiviji primjer za ovo o čemu govorimo navešćemo Pakistan koji je postao zarubljenik svoje atomske bombe. Zatočen svojom atomskom bombom. Zbog nje i zbog te e, atomske energije su izdali svoju braću, su izdali svoju braću i danas ulažu ogromne napore da zaštite tu, tu ovaj, atomsku bombu koju imaju, da je zaštite umjesto da ta bomba bude sredstvo u njihovim rukama da bude sredstvo kojim će prepasti neprijatelja, oni su sad sva, su snagu okrenuli i zabrinuti za tu svoju bombu.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 تحفظنا بحفظك وأن تكفينا شر تسلط الأعداء وشر زوال النعم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على ولن الكافرين شهيد العلاقة مر عبر ترابها لا استسلام إلى الخلد يزهو في الجنان ويخطر زرعنا رباها والجباه أبية زرعنا رباها والجباه أبية لتنبت عزا في الديار وتزهر استوديو التوحيد إسلام سكا ومدينة بيت على كل شبر من ثراها معذب لا استسلام بكل طغاة الأرض قد بات يكفر ولن نضام عليها دماء الصيد سالت زكية لا استسلام وفيها توازي آه Islamska omladina Beč. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام Draga braćo, الخليون zahvaljujemo وارتاحت Allahu subhanahu wa ta'ala i donosimo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor zbog prisustva broja braće Arapa pokušali smo da ne bi ostali bez fajde da pročitamo nešto što smo pripremili za danas. Podsjećam vas na bogobojaznost prema Allahu Đelešanuhu, kako Allah Đelešanuhu vas doziva najdražim imenom, pa kaže, o vi koji vjerujete, bojte se Allaha. A poslije toga bacit ćemo kratak pogled na islamski svijet i vidjeti jednu žalosnu situaciju koja i najveće umove ovoga ummeta često ostavlja zbunjenim. Vidjet ćemo da su muslimani čvrsti i odlučni u čuvanju adeta i običaja. Čvrsto se njih drže, preporučuju jedni drugima da, da se čuvaju ti običaji, na samrti oporučuju da se strogo drže tih običaja, I to ne bi bila čudna stvar da se ti običaj vrlo često ne sukobe sa Allahovim propisima i Allahovim riječima i uputama Muhammeda sallahu alaihi wa sallam. Ovako ponašanje muslimana gdje se čvrsto drže adeta i običaje i uporučuju ih, iako je iako ta čvrstina nedostaje tamo gdje je preča da se oporučuje tako čvrsto držanje i tako čvrsto pridržavanje i slijedjenje Allahove vjere i šarijata s kojim je poslao Muhammeda sallahu alaihi wasallam. Ovako stanje, ovako stanje izrodilo je veliki broj, veliki broj kontrasti, proturječja, smiješnih i žalostnih situacija u isto vrijeme da se ljudi ponašaju, ljudi koji se pozivaju na razum, ponašaju se upravo suprotno bilo kakvoj logici i bilo kakvom razumu. Tako ponašanje opisuje Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o ženi, o ženi koja, kažu u Fesire da se radi o ženi iz Kurejiša, koja bi plela svoje pletivo ujutro a onda bi i zapodne sve to što je čvrsto splela, rasplela. Pa kaže subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَتَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَةٍ أَنْكَاثًا I ne budite kao ona koja je svoje pletivo rasprela nakon što ga je čvrsto bila oplela. Navešćemo nekoliko primjera, nekoliko primjera takvih suprotnosti i kontrasti da bismo uzeli ibret, da bismo znali kako ukazati ljudima kad ih vidimo da, da, da to čine i ako je neko slučajno od nas, molim Allaha Želšanhu da nismo u toj situaciji zapao u sličnu situaciju i slično ponašanje da se što prije iz njega izbavi. Prva stvar, ovo su samo neke stvari, ne imamo namjeru sve nabrojati, jer njih je puno. Prva stvar na koju bi skrenuo pažnju je da vidimo često i one koji se zaklenju da se čvrsto drže vjere, kada bi mu bila upućena uvrijedljiva riječ koja dotiče njegovu ličnost, dotiče njegov ahlak, dotiče njegov izgled, da se naljuti i hoće da eksplodira od, od ljutnje i ustane da se brani i brani svoju ličnost i svoje dostojanstvo. Kažemo da svakako ima pravo na to, ima pravo da se brani. Međutim, ovo je situacija u kojoj je bolje i preporučljivije da čovjek osabruji. Jer Allah Đelešanuhu, opisujući mutaqin, oni koji se iskreno i zaista boje Allaha Đelešanuhu, opisuje ih i kaže oni koji udjeljuju i kad imaju i kad nemaju u imaštini i u svakoj situaciji i u dobru i u zlu i između ostalog i oni koji skrivaju svoju ljutnju, prekrivaju svoju ljutnju i opraštaju ljudima, prelaze preko loših postupaka kod ljudi. Tako Allah Đelešanu opisuje one, one koji su mutaqin, koji se boje Allah Đelešanu. I onda na kraju ajeta kaže, Allah vole, voli one koji dobročinstvo čine. I Allah Đelešanu takav postupak naziva ihsanom, dobročinstvom. S druge strane, kada bi isti taj, kada bi isti taj čuo kako se ismijava sa Allahovom vjerom ili sa nekim od Allahovih propisa ili se vrijeđa ulema, ne bi vidjeli na njemu da mu je se lice zacrvenilo ili da su se njegova osjećanja pokrenula. Na rijetkima bi to primijetili. A upravo je to mjesto na kojem on treba da pokaže svoju ljutnju. Od Aiše se prenosi da je poslanik sallahu alaihi wa sallam rekla je poslanik se sallahu alaihi wa sallam nikada zbog sebe nije naljutio. Nikada se zbog sebe nije naljutio. Samo kada bi se prekršile Allahovi hurmeti, Allahovi propisi, onda bi, onda bi ustao da izvrši i kazni onoga koji je prekršio Allahove propise. Onda bi se naljutio. I to je ta, to je ta, taj kontrast, ta proturječnost koja se vidi u našem ponašanju i koju bi, kada je vidimo i kod kog je vidimo, trebali objasniti i pokušati ukazati na nju. Zatim, od stvari koje su kontrastne je i to da vidimo mnoge da se zalijeću u izdavanju nekakvih fetvi iako su sami svjesni da nemaju dovoljna znanja i da nisu pozvani da govori o Allahove vjeri. A kada govori, onda su spremni čak i da proglašavaju velike učenjake ovog ummeta kako su pogriješili, da ih prozivaju i tako dalje. I smatraju sebe velikim učenjacima hadisa i fikha i tako redom. A isti ti, kada bi vidjeli nekoga da govori o medicini ili bilo kojoj drugoj tehnologiji, nauci, za koju znaju da on nema o tome pojma, one bi ga iskritikovali. I vidite kak, kakva je to suprotnost. Dozvoljeno je dakle svima i svakome da govori o vjeri, o Allahovim propisima, o onome što nam je najpreće i najsvetije u našem životu, a ne dozvoljavamo ljudima da govore o nekim drugim područjima života bez znanja. Još je gore od toga i pojava, česta pojava u islamskom svijetu, a pomalo je počeli kod nas, da se često pravi intervjui u novinama sa nekakvim umjetnicima, književnicima, filozofima i onda se njima postavljaju šerijetska pitanja. I onda se pita šta vi mislite o višeženstvu u islamu, šta vi mislite o ranoj ženitvi, šta vi mislite o ovom, o onom, sve pitanja po kojima ne smije govoriti osim onaj koji zaista ima znanja o Allahovoj vjeri. I onda on i onda on iznosi svoje mišljenje. Čudan smo mi narod. Kada bi nešto od Dunjaluka trebali da tražimo savjet u nekoj stvari od Dunjaluka, onda tražimo stručnjaka za to. Tražimo onoga u koga imamo čvrsto povjerenje da on zaista poznaje tu oblast. I kad dobijemo od njega savjet, nećemo drugačije postupiti. Nećemo drugačije postupiti. Kad nam inženjer kaže pravi kuću ovako i od ovog materijala, nećeš naći nikoga da je odstupio od tog savjeta. A kada traži savjet u vjeri, onda ga traži od onoga i prihvata ga od onoga koji je najdalji od vjeri i ko se najmanje vjeri drži i kod, ga je, kod ga, koga je vjera najjeftinija. Isto tako, ono što je samo u sebi suprotno je da vidimo često da se muslimani povode za slijedjenjem čafira i prihvatanjem običaja i od čafira, iako u tim običajima nema nikakve koristi. A samo slijedjenje čafira je zabranjeno. Čak, dakle, samo slijedjenje, gdje kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, ko bude oponašao jedan narod, postaje i on je od njih. I vidjet ćemo za primjer od takvih slijedjenja da su i kod naših muslimana nemali broj kada posjećivaju svoje bolesnike u bolnicama ili nekim drugim prigodama da sa sobom nose bukete cvijeća i onda se kod toga bolesnika nagomila, nagomilaju ti buketi skupog cvijeća i na kraju završe u kantama za smeće. Koji besmisao? prije svega besmisao, materijalna šteta i nakon svega kršenje, kršenje zabrane poslanika sallahu alaihi vselem, poslanik sallahu alaihi vselem zabranio da oponašamo kafir. Kada bi nekom od tih i takvih rekao, ponesi kasetu da presluša taj, pa će se okoristiti, ponesi knježicu, nek pročita, pa će se okoristiti, sumnja i vrlo je malo oni koji bi smatrali to pozitivnim potezom i pristali na to. Dakle, škrti smo kada je u pitanju ono što je Allah Đelešanu zadovoljan s tim, a žurimo onome šeitanluku i onome sa čim Allah Đelešanu nije zadovoljan. Molim Allah Đelešanu da nas sačuva od te fitne. Mnogi će čuti kako se ljudi ponose isto tako u sjelima, da iako žive u čafirskim sredinama i rade sa čafirima i u čafirskim zemljama ko što je ova, da oni nikad nisu pristupili i nikad nisu pružili ruku da jedu svinjetinu. I žele time istaći svoju pripadnost islamu i vjeri i ummetu Muhammeda sallahu alihi wasallam. Dok često isti taj, isti taj u isto vrijeme ostavlja namaz. Dakle, ljudi u toj svojoj proturječnosti, u toj svojoj proturječnosti nemaju granica i u svom neznanju. Onaj ko ostavi namaz, kaže poslanik sallahu alihi wasallam, to je ugovor između nas i njih, između nas i kafira, pa ko ostavi namaz, ostavio je i vjeru, već je za nevjerovan. Dakle, ljudi uopšte nemaju predstavu o poredku stvari i težini stvari – Čak i u običnom ponašanju, kada neko hoće da uda kćerku, traži momka koji je zaposlen, ima dobru platu, dobro stituiran, iz dobre familije i tako dalje. Možda taj u isto vrijeme uopšte ne klanja, ali niko za to ne pita. Subhanallah. Ili eventualno od malo boljih muslimana onda pitaju da nije slučajno taj pili alkohol ili neke druge hrame da se nije upustio u njih i tako dalje ne znajući, ne znajući da je ostavljanje namaza teže i od zinaluka i od pijenja alkohola i od drugih teških grijeha, jer ostavljanje namaza izbudi izvjere, a teški grijesi, veliki grijesi, Allah Đelešanuhu će oprostiti kome hoće. To, je, to su neki primjeri dvosmislenog ili nesm, nesmišljenog, nepromišljenog ponašanja čiji je uzrok neznanje, i vrlo često inad, inad i čvrsto držanje onoga čega se čovjek općenito ne treba čvrsto držati, to jest običaj. Volim Allaha Đelešanuhu da nam podari znanje, da nam otvori oči i ukaže u našim stvarima na istinu i da nas učvrsti na pravom putu. E, malo je na, na ovakav način hutba će izgledati malo duža. Molim Allah Đelešanohu da vas obaspe saborom da osaburite slušajući. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم Draga braćo, nastavljamo spominjati neke od kontrasti i suprotnosti u ponašanju velikog broja muslimana. Spomenut ćemo neke stvari koje su vezane za odgoj djeci. Naprimjer, vidjet ćemo i česta je pojava i mali broj muslimana odgaja svoju djecu kad progovore i čim progovore učeći ih psovkama, ružnim riječima, učeći ih da se ponose džahilijetom i džahilijetskim stvarima, učeći ih istovremeno i bestidnim pokretima kao što je ples i igranje. I još gore od toga je što se takvi očevi ponose na sjelima kako njihovo dijete zna reći tako i tako i kako zna uraditi tako i tako. Kada bi tom istom koji sebe smatra muslimanom rekao jesi li naučio svoje dijete da izgovori šehadet ili bismilu ili nešto od Allahove vjere začudio bi se i rekao da dijete još ništa ne zna. Jesi li pametan? Kako ćeš dijete time opterećavati? Ono još ništa ne smata, naučit će, ima vremena. I tako za ono što mu je potrebno ima vremena, a za ono što mu uopšte ne treba, čak mu smeta, se požurije s tim. Tako dijete odrasta u tom zlu i u, toj, u tom truhležu kojeg će se sa mukom kad odraste otarasiti. Isto tako greška u odgoju djece i besmisao je da djecu prepadamo vukom ili psom ili nekom drugom životinjom, dok je preče i bolje i malom djetetu već prepadati ga džehennemskom vatrom, njenom vrelinom, dubinom džehennema, džehennemskim patnjama, I u prvoj situaciji djete će odrasti i najstrašnija stvar za njega u životu bit će te stvari kojima ga prepadaš. A u drugoj situaciji imat će veliku korist i ponijeće u životu ono što je svakom mu'minu najpotrebnije. Bogobojaznost, takvaluk i strah od Allaha Đelešanohu i njegove kazne. Neki mogu pomisliti da su ovo neka sitna zapažanja iz islamskog društva općenito i da čovjek da u islamskom društvu ima i veći zala i problema koje treba rješavati, da ne treba sad trošiti energiju na rješavanju ovakvih problema. Međutim, upravo ove sitne stvari, upravo ove situacije ukazuju i upućuju i dokaz su jednog velikog problema i jedne opasne stvari. A to je dokaz su protiv nas dokaz su koliko smo mi daleko od Allahove vjere, koliko je Allahova vjera lahka u našim srcima, koliko je nebitna, koliko malo mislimo o ahiretu i koliko se malo trudimo da slijedimo šarijat Muhammeda sallahu alihi wasallam. Najgore od svega, najgore od svega je upravo što sa ovim malim stvarima imamo i velike probleme. Upravo veliki broj muslimana uopšte ne zna kakvo je, kakvo je stanje muslimana u svijetu, pogotovo oni koji podnose patnje noću i danju neprekidno i ono što mi možemo vidjeti i ono za što ne znamo i ne možemo čuti, a mi smo daleko od toga i to nam nije ni na kraj pameti, dok isto vrijeme nemali broj muslimana, da ne kažem ogromna većina ili svi, redovno i strogo prati vijesti iz ekonomije, iz sporta, iz nadmetanja raznih i njegovo srce se pokreće i uzbuđuje kada gleda utakmice, kada pobjedi ovaj ili izgubi onaj, iako su to sve stvari džahilijeta, a u isto vrijeme hladno posmatra kako se ubijaju muslimani ovdje ili ondje i očekujemo i očekujemo od Allaha Đalešanohu pomoć. Gdje su ovi gafili? Gdje je ovaj ummet od onog stanja u kojem su bili ashabi predvanullahi alaihim kada poslanik sallahu alaihi vselem kaže ashabima kada su krenuli u, bitki, u bitku na Tebuk za one koji su ostali u Medini kaže zaista u Medini ima ljudi koji su sa vama koji ne prijeđete, za koje kaže poslanik, ne prijeđete, kaže, ni jednu, ne napravite ni jedan pokret, vojni pokret ne napravite ni jedno logrovanje, ne pređete ni jedno brdo, ne spustite se ni u jednu dolinu, a da oni nisu sa vama. Njih je zaustavio neki razlog, neki udr. I ovi ashabi koji su ostali u Medini, ostali su sa udrom i mogli su mirno poslije, imaju razlog zbog kojeg su ostali, mogli su mirno poslije da spavaju, ali nisu mirno spavali. Mislili su o onima koji su otišli sa poslanikom sallahu alaihi wasallam. A mi, vallahi, malo ko od nas izostaje sa onih mjesta sa uzdrom, a opet mirno spavamo. Muslimani danas, za razliku od ashaba, prepuštaju stvar muslimana u ujedinjenim nacijama, da ujedinjene nacije spešavaju muslimane iz njihovih problema. Iako su ujedinjene nacije organizacija koja isto tako živi u, to, u tom kontrakstu i u kontradiktornosti i nepravilnoj vagi. A ta kontradiktornost najbolje se očituje u onome što vidimo iz, njih, iz njihovih postupaka. Vidimo da oni upravo najviše rade da se muslimanima desi još veće zlo nego što se danas događa. Od stvari koje očito govore o nedostatku i nepovjerenju prema toj Čafirskoj instituciji koja je i, između ostalog i formirana da bi svezala ruke muslimanima i da bi se dokinuo džihad je to da je kod njih haram za Čečeniju da se odvoji od Rusije a halal je za zapadni Tejmur u Indoneziji. Haram je palestincu da se brani kamenicom, a halal je izraelčanu židovu prokletom da gađa puškom, topom, avionom i čime god drugim hoće. To je, to je najveći, najveća kontrast u našem ponašanju i to najviše ukazuje na nedostatke u našim postupcima i koliko oni imaju malo ili nikako veze sa onim u što se zaklinjemo i prizivamo da smo pripadnici umeta Muhammeda alejhi ve sellem. Volim Allaha dželle šanehu da nas sačuva, volim Allaha dželle šanehu da uzdigne Islam i one koji, su, koji njemu istinski pripadaju. Molim Allaha dželle šanehu da nas uputi na pravi put. Molim Allaha dželle šanehu da učini naš kraj onda kada naša djela i kada naša vaga bude najbolja, kada ona strana na koju se stavljaju dobra djela bude najteža.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 والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس